Imagi uh, eh, irigoien egunon lehenik. Egunon. Beraz, baionako kontserbatorioan eh, hartu gaituzu, baipatuko ba, dugu, eh, eh artean a, festivala edo ekimen hori. Lehenik, zure aurkezpen bat egiteko egiteko, irakaslezira kontserbatorio hontan, beraz, susen zer egiten duzu, zoin da zure funtzioa? Gaur egun, uh, baionan gira, bai, bainan erraiten aldugu iparaldeko konservatorioa dela, eta hori sentzu handi bat badu, justuki, uh, ene postuarekin lot, lotua dena ere. Eran nahi du gaur egun uh, erakaslea naizela, eta koordinatzen dut ere, uh, erri musika eta dantza sailea. Bai, duela bi urte, administrazio kontseiluak eta konservatorioak, beraz, deliberatu dute, argian ezartza, departamentu hori, eta Euskal Kultura balorizatuz, eta beraz hortan aliniz uh, eh, ene postuan. Egia da, duela raina urteainitz, baina kontxarbatorio untan, euskal kulturaren inguruko tresnak etzirela irakasten, gehiago orkestrako eh, instrumentuak eta zirena, guzi hori aldatu da azken urteetan. Beraz, historikoki, baziren bi postu, eh, bai eh, baina eta xerirena, kantuan eta eh, erri musikan, eta mm, bestalde, or, inaki urtiz berea, hor txistuan. Eta mm, denboran, justuki, baina postua, etzen berriz sortu, joan zerarik retretarat. Eta beraz, erakasle batzuk hartu zuten, haien gain, hor, kurtso batzuk atxikitzia, justuki, segidabatu zaiteko. Me hor, erraiten aldugu, bestetik dam ikabat batean girela, eh, beraz badat sistua eta sirula bai, baina irailetiko iti gaita atabala eta txalaparta sartu dira konservatorioan, eta gure helburua litzateke egun batez musika atresnaguziak eh, horri zaitza. Justuki, bada musika sabanta alde batetik, eh, baina erri musika ere gero eta presen da, eta bien arteko ere entzatzen ditugu azkartzen. Ba, aipatu duzu hiru instrumentu berri horiek eh, sartu direla, hori aski berria da bai irailetik goiti eta eta erakusten du justuki eh, badela dinamika berri bat departamentu hortan. Horari da onditzen eta justuki bai e, eh, kurtsuetan eta bai proiektuetan eta bai e, eh, erri elkargoan ere helburua da musika eskolikin lotura egitea eta mm, bo, bala, dinamika hortan izaitia. Eta erreten aldugu ere hor ikasle batzuk edutela dutela mm, preprofesionalizatzeko zikloan sartzea liseotik goiti, eta mm, ziklo hortan, irugarren ziklo hortan, or, guziak eh, proposatuak dira. Egan nahi du, horten eh, adibidez, uh, zazpi ikasle baditugula trikian ziklo hortan. Elburua da emeki emeki, parada emaitia ikasleak, ikasleer profesionalizatzeko eta biharko erakasleak izaiteko erri uh, elkargoan eta musika eskola desberdinetan. Ongi, beraz, uh, arten artean uh, aipatuko dugu zehazkiago zurekin, asteuntan uh, eh, iragaiten da, zer, zer da arten artean? Eh, erraiten aldugu lehen bazela eskual kulturaren eguna, egun bat antolatua zen, eta dola bi orte delibero bat hartu dugu. Bai eh, festivala hori eh, plantan ezartzia azaroan justuki euskararen ortaroa eta euskaraldiaren denboran kokatzeko, eta partaideekin ere azkartzia gure elgarri kilako lana, beraz bada eke, astapenetik, eta idebe, baina zezen malandean ekin ere lotu dugu proiektu hori Euskal Itzorduak programatzen baitzituzten ere momentu hauetan. Beraz, helburua da programazio bat egitea bai eh, transmisioan eta bai e, nola ejan ez da ere, bada hitzaldi bat, bada main inguru bat, biziki importantea dena guretzatzen eta nahi dugu pausatu justuki be, musika, erri musika, dantza eta antzerkiko departamendu ideal bat sortu behar baldin nuen be, bakotsak beri bitzea imaitia, gauzak eh, hobetzeko, gauzak egiteko, gauzak plantan ezartzeko. Beraz hori izanen da goita bostean, larun batean eh, eh, goizian eta mm, denak ongi etorriak ziste parte ez da hortan. Eta transmisioan, masterclass desberdinak izan dira, bai eh, musikan, dantzan eta antzerkian. Eh, beraz, eh, musika eta dantza lotu dugu Oskara ikusgarriarekin, kukai dantzakoa. Beraz, Thierry Bizkarri kantuan eta Alain Maia dantzan, eta euskal antzerkiaren zat, orasut kompainiarekin partaide berri bat sortu dugu, eta haiek dute kudeatuko tailer hori. Horiek deneri idekiak dira, Beraz, kantuan, eh, helburua da kontserbatoriokoak, erri elkargoko musika eskoler edekitzea, eta edikoiko dugu ere, badugu sare handiago bat hor eh, paue, lande, lande setako kontserbatorioa eta tarbestakoa. Gero eta gehiago elgarrikin lan egiten dugu eri musika garatzeko, beraz, aier ere idekia izanen da. Dantzarako idekia da baiza bala moduluan diren ikasleer, baina ere eh, garaikideko eta dan, dantza klasikoa egiten duten uh, ikasleak, eta antzerkia Euskaldun guziak, eh, liseokoak, eh, hor deliberatu dugu liseoko ikasleak idekitzia, eta partaide bat ere entzatzen dugu um, sortzen etxepare liseoarekin, arantxa ari egiten baititu tailerak astero, eta beraz, uh, zen honekin ere lotura egitea. Izanen den mai inguruan, ez baina iztronpatzen zuk ere parte hartzen duzu. Bai, parte hartuko dut, egia erran, uh, eh, ene rola gehiago izanen da uh, edo aztertzia egiten duguna eh, duela bi urte, mhm. erranen Baina helburua da bester er diustuki uh, hitza eman. alor, badira gomita desberdinak, uh, Eke, IDB, uh, CCN Malandern, Beti Bidar, Pierre Ira, eta gero Antion Kuritsarri eta Edgar ere uh, lehen dakaria eta zuzendaria hori zain dira ere. Uh, beraz, aier justuki plantan ezartza zer diren harremanak eh, nola ikusten dute, e, departamendu hori, eh, ze partaideak azkartzen alditugun edo sortu, baina helburua da ere publikoari hitza eman, egan nahi du horretarako erreten dut deneri idekia dela, importantea da guretzat, ez gure artean zerbait sortzea baizik eta sentsua emaitia denentzat, en fet. Eta justuki hor helburua da ez dirua ipatzia, ez Eh, eh, gauza eh, materialak edo lako gauzak aipatzea, helburua da ideal batean nola ikusten dugu departamentu hori hiru urte inguruan edo hamar urte inguruan. Justuki, bon, ideiak baitugu beti, baina ez dugu dena ikusten ahal eta voilà, kanpoko begirada eta distantzia honekin hor zerbait erakitzea elgarrekin, e, badu. Eh, interesa bada, dibesta ez dakit izten eman barzen ez edo, baina eh, jendeak badu interesa parte hartzeko? Beraz, taileretan uh, izena emaiteko, beraz ez du da mail bat bidalzia, eh, ene emaila da eme uh, eh, marribezala, mar, puntu bidart abildua cmdt-javel.fr. Bon, hor luzea da eta irratian ez da biziki egokia, baina ospb.eus webgunean informazio guziak agertzen dira, beraz ez du da mail bat bidalzia edo deitzia eta eta zuekin harremanetan uh, txartuko gira, justu kisegita bat emaiteko egiteko, baina plazerrekin, hor kantuan badira uno, lekuak eta antzerkian bereziki, berria baita eta ez baita momentuko zinamikarik hor eh, eskual antzerkian konservatorioan. Voilà, ez du da parte hartzea, segur naiz, bikaina izan dela asut beraz eh, idekia da deneri. Eh, azken galera bat baduzue harremanik eh, Ego Euskal Herriko kontserbatorioekin edo justu egoiten da departamentu mailako kontserbatorioekin harremana azkarragoa. Beraz eganen nuke uh, eh, elburuetan dela ahont uh, justuki egualdekin lotura azkar bat uh, egitea. Alor momentu kotz bada bide desberdin eta hor uh, errenteriako um, arte eskolarikin diadanik. Eta nik erri musikaren mailan hor uh, musikene eta soinuenearen uh, artean hor montatu dute lantalde bat eta parte hartuko dut lantalde hortan. Elburua edo zoingisaz uh, bai proiektuetan, bai erakaskuntzan, bai gauza guzietan, hor bada argiki eh, bolontate bat eh, egualdeta ibarraldearen artean lotura azkar bat sortzia. Gero diplomentzat barakigu mugatuak girela zenta frantziako estaduak eh, justuki bere diplomak sortzen dituzte eta badugu justuki abantaila bat egualderen konparatu zor diplomak baititugu han sortzen ari direlarik justuki, beraz Eranen nuke administratigoki diplomentzat eta dena frantziako estatuak emaiten dituzte la irizpideak eta, eta baimenak eta lakoa gauzak, bainan proiektuetan, ba, aztertzen aldut ere, zezen malandanek sortu duela poktefa bat hor, mm-hmm. Europako proiektu bat eta konservatorioa erri elkargoa ere barnean gira eta badira egualdeko hainitz eh, elkarteak eta instituzioak barnean direnak eta hortan hor eskualdantza da justuki eh, argian eta uh, proiektu hontan ere ahontan intzinatzen ari gira hor justuki egualdeta iparaldeko harremanak azkartzeko justuki. Mm -hmm. Beraz bada argiki borondate hori eta hortan ari gira lanian bai. Be, mahi mileskar uh, eh, gurekin egonik eta kuraia hon. <laughs> mileskar handi batzuri.